ino sabi unimana niwe katuma majo ashikira hiwanyunda baramutse nshuti namwe bakunzi muteze amatwi ibiganiro vya radio isangano tubasaba n'imbabazi kuri kano kanya gato twacerewe kaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira kuri uyu wa kabiri niho hakogwa ikibazo gitanga uburenganzira bwo kujya mu mashure y'akarorero ku bana bo mu mwaka wa gatandatu abo bari bakora icyo kibazo bakaba bahiganirwa ibibanza amajana na mirongo ine abantu batatu nibo basanze bafise ikiza cya kovide mu ntara ya kirundo ugejwe amagara y'abantu muri iyo ntara agasaba umuntu wese yumva ko ibimenyetso by'iyo ndwara kwitura iryo vuriro kugira ngo apimwe tubafite na buca n'andi y'amagara y'abantu aho kuri uyu wa kabiri tugaruka ku bijyanye n'impfu kubana bana bakivuga idoni idoni mu kanya ikaze sangwa muri sanze kuri radiyo ndasubiye kubaramutsa no mahe makuru tuyahere mu gisata ca politiki n'amashinga mateka y'ububirigi yarashizeho kwa munani mukakaru no mwaka umugwi ugiye gutohoza kuvyo ico gihugu cakoze mu bihugu cakoronije muri kahise ivyo navyo n'u Burundi u Rwanda hamwe na Republika yaranira intwaro rusangi ya Kongo mu ujejwe harimwo gushira ahabona uruhara rw'igihugu c'ububirigi canke abandi bafashanya nka ekleziya katolika hamwe n'ayandi mashirahamwe mu bikorwa vyakozwe muri ico gihe c'ubukoroni uwo mugwi uzoraba kandi ingaruka mu bijyanye n'ubutunzi zabaye kuri ibyo bihugu byakoronijwe mu kuraba umutungo w'ibyo bihugu wihagiwe n'icyo gihugu hamwe n'amashyirahamwe byakorana Obe niyo nk'utu gukengurukira no makuru tuyabananize mu gisata cy'umutekano hari umuntu yaraye yishwe arashwe ku ibarabara ry'umunani gihanga hafi y'ishyamba cimeza rya rukoko amakuru ava mu gisagara cya gatandatu majambere fiston yari asanzwe aturukamwo amenyesha ko yari yiriwe mu mirima mu ishyamba rya rukoko araheza avayo bwije mu ntwaro igihanga bavuga ko uwo muntu abasoda bamuhagaritse aranka niko guca bamurasa kuko ngo biketse ko yoba ari umugizi wa nabi idonido na space caritas kabanyana igihe cy'isaha imwe y'ijoro irenga gato niho amasasu yumvikana ku ibarabara ry'umunani muri komine gihanga mu ntara ya bubanza hafi y'ishyamba cimeza rya rukoko nk'uko abanyagihugu bo mu gisagara ca gatandatu kihegereye babivuga akaba ari umuntu yarashwe ariko ava mu rukoko atashiwe mu gisagara ca gatandatu ca komine gihanga amakuru ava muri icyo gisagara akamenyesha ko majambere fiston yaraye yishwe yari yiriwe mu mirima mu rukoko niko guhura n'iryo sanganya atashe abarongoye intwaro igihanga bamenyesha ko uwo muntu yavuye mu mirima mu rukoko bwije isaha imwe y'ijoro irenga gato abasoda basanzwe bahakorera ngo baramuhagarika aranka guhagarara ahubwo aca ariruka nk'uko leopold ndayisaba arongoye komine gihanga bisigura nawe ngo akaba yabibwiwe n'abo basoda nyene majambere fiston yanse guhagarara ngo baciye bamurasa bikeka ko yoba ari umugizi wa nabi narijya muri ako karere abagizi ba nabi bakunda kuhaca leopold ndayisaba agasaba abanyagihugu bose bafise ibyo bakorera mu rukoko hepfo y'ibarabara riva ibujumbura rija mu ntara ya cibitoke kubahiriza amasaha bumvikanye kuva isaha imwe y'agatu gatondo gushika isaha icenda z'umuhingamo inyuma yaho uwuzofatirwayo ngo bazofata ko ari inkozi y'ikibi Colonel Floribert Biyereke avugira igisoda c'Uburundi yatumenyesheje ko akiri karatohoza neza ibyo bintu ingene vyagenze Space Caritas kabanyani bubanza radio isanganiro tugukengurukire Space Caritas kabanyana no makuru tyabe tuyabandanirize mu gisata cagateka kazi na muntu gufungwa sico gihano kibereye umwana kiri muto iyakoze ikosa canke atarikoze izo nteturuye umuhuza bikorwa mu runani rw'amashira hamwe aranira agateka kabana Fenadebe akavuga ko umwana kwiya ahubwo kumvirizwa no guhabwa impanuro tumukurikire abana bategeza guhanurwa mugabo ntibahanurirwa mu gasho kuri ivyo rero vyabaye hari uwabigiriwe hari n'uwabigize bose n'abana basa binagoye no kumva ko kuri iyo myaka ica nk'ico gishobora gushika urumva ko kumbure imibano yacu mu Burundi rikirahinduka kubona umwana w'imyaka indwi yumvira ibijanye n'ivyo gufata ku nguvu wundi mwana w'imyaka ine mu bisanzwe kuri iyo myaka ni gake ni na hake ushobora kumva ivyo bintu vyabaye umwana nk'uwo yakoze ivyo n'ivyaba vyo by'ukuri yarabikoze ni byiza ko yaje ahantu yiyumvira akumva ko yakoze ikibi mugabo aho hantu ntihoba mu munyororo kuko mu munyororo amategeko aravuga bashobora kujya abaribo ica kabiri ni uko yaba uwo mwana yabigiriwe yaba uwo yabigize bose bategerezwa gukingirwa amategeko akabakingira ababanyi ababyeyi bakumvikana bagasubiramo kuraba indero baha abana babo n'ingene bazibaha kandi bategerezwa kuba hafi y'abana babo igihe cyose. iyo abo bana bari kuba bari kumwe n’ababyeyi babo n'abakuze icyo caha nticari gushika isanganiro inama isumba ingimba ano makuru tuyabandanirize mu gisata cy'indero kuri uyu wa kabiri niho hatanguzwa ikibazo gitanga uburenganzira bwo kwinjira mu mashuri y'akarorero umushyikirangantego w'indero yagitangurije icyo gikorwa mu ntara ya mwaro kuri lise kominari nyabihanga icyo kibazo kiri ko gikorwa mu bibanza bitanu mu gihugu cyose abanyeshuri ibihumbi cumi n'indwi nibo bari korakora icyo kibazo aho bahiganirwa ibibanza amajana abiri na mirongo ine umushikiranganji banyankibona akavuga ko aga ata kamwana wa mama kagiyemwo mu gutora abakora ico kibazo tumukurikire uyu mwaka twafashe batatu kuco twita Group pédagogique umuntu ashobora kucyita ishure kugira ngo byorohe kumva ubu rero abariko barahiganirwa ibibanza bishika ku majana abiri na mirongo ine biri muri ayo mashure n'abashika ibihumbi cumi n'indwi mu gihugu cose aha twasanze abanyeshure baje kare kandi baje batekanye hategekanijwe ko hakorera abashika ijana n'umunani eh, kandi nka bose bashoboye kuza amashuri y'akarorero ni umugambi wa leta eh, nawo ukaba ushira imbere ubukerebutsi ariko mu gutunganiriza bose eh, ni nacyo gituma nta ntara itagira umunyeshuri akerebutse nta komine itagira umunyeshuri akerebutse bivana n'ukuntu rero aba yize abanyeshuri rero batogwa hirya no hino bashobora kuba batari bafise ubumenyi bumwe mugabo bashize mu bibanza bimwe ba bagakora kumwe birabonekana cyane yuko baca batera imbere mbere bamwe wari wibaza yuko atari bakerebutse ubwa mbere ugasanga nibo bagiye kuba aba mbere aha rero uh, noca mvuga nti aho kurenganya ahubwo turiko turatera twisununura kugira ngo uyu mugambi bose bawumve mu kurindira yuko amashure nkaya kwisununura eh, turashaka koko yuko ahubwo abayigamwo bova mu makomine yose y'igihugu uyu munsi ku ntara ku ntara turakira abanyeshuri cumi na batanu ariko turifuza no mu ntara yuko abo cumi na batanu bogabugwa ku makomine ku makomine kugira ngo dutere tuduza ubwenge bw'abana ariko dutunganiriza bose kugira ngo aya mashuri bayiyumvemo kandi turitega neza yuko tuzobishika nivyo umugambi wa leta wahereye ku mashuri atanu mu burere butanu bw'igihugu ariko mu kurorera yuko hazoboneka uburyo bwo kugira ayandi mashure hari icyo twiyumviriye eh, cy'uko twofasha ayandi mashure gutera imbere eh, tubicishije eh, nko ku makaminuza asanze yigisha abigisha gaspari banyankimbona akaba umushikiranganji w'indero ano makuru tuyabandanirize mu ntara ya cibitoki ubuyobozi bw'indero mu ntara ya cibitoki ngo burahanzwe n'ubukene bw'abigisha intebe amasomero ibitabo eka mu makomine ya rugombo na buganda hoho ngo mu gihe umwaka ugiye gutangura birashoboka kugorana ukuntu bakira abana kubera ubwinshi bw'abanyeshure babitu gutura ubuyobozi bw'indero mu ntara bumenyesha ko ikibazo bumaze kugishikiriza ababakurira ku bijyanye n'intebe buramatari w'intara cy'ibitoki amenyesha ko nabo vyega kugira ngo bashobore kuboneka ibiti basaturamo imbaho zo gukora izo ntebe ibyo byavugiwe mu nama yo kwiga ikibazo cy'indero yabereye muri komine mabayi kuri uyu wa mbere bamwe mu badandaza n'abaguzi b'amakaye mu gisagara cya bujumbura bayidoga ko ibiciro by'amakaye ahingurwa n'ishyirahamwe pakobu byaduze bavuga ko azimbye ugereranije na ahingurirwa hanze basaba ko ayo makaye yogwizwa kandi akaboneka ku giciro kizimbutse ni mu gihe hasigaye iminsi mikeyi kugira ngo umwaka w'ishure wa bibiri na mirongo ibiri ushira bibiri na mirongo ibiri na rimwe utangure ubushikiranganji bw'ubudandaji amahinguriro n'ingenzi buragabisha abadandaza bikikamukiza bakaduza ibiciro by'amakaye krizoroge mutwa umuyobozi w'ubudandaji muri ubwo bushikiranganji yabishikirije yabishikirije mu kiganiro n'abamenyesha yabishikirije mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri asigura ko ibiciro by'amakaye bizwi kandi ko ubushikiranganje bugiye gukurikiranira hafi iyubahirizwa bwibyo biciro tumukurikire ubushikiranganje udandaji transport amahinguriro n'ingenzi bumaze iminsi bubona ku masoko atandukanye aba ngaha mu gisagara ca bujumbura eka n'ahandi hagati mu gihugu aho ibiciro by'amakaye ibiciro byari byashinzwe na pakobu aho tubona yuko hatanguye amaspekirasiyo kandi amaspekirasiyo adasanzwe twagomba rero kugabisha abadandaza b'ayo makaye yuko igiciro kizwi kandi cemewe ari iki gikurikira mu gisagara ca bujumbura amakaye y'inkaratasi ijana ntashobora kurenza igihumbi n'amajana abiri ku imwe ikaye y'inkaratasi mirongo itandatu nayo ntishobora kurenza amajana indwi na mirongo itanu ikaye y'inkaratasi mirongo ine n'umunani ntishobora kurenza amajana atandatu na mirongo itanu ikaye y'inkaratasi mirongo itatu na zitandatu nayo ntibwirizwa kurenza amajana atanu na mirongo itanu aha dufatiyeho akanya kubasigurira yuko abarangura nabo ayo makaye badashobora kuyarangura ku giciro kirenze ibihumbi ijana na mirongo ine na bitanu ku ikarata tugomba kubandanyiriza ko ndabamenyesha ibiciro by'ayo makaye hagati mu gihugu aho ikaye y'inkaratasi ijana itabwirizwa kurenza igihumbi n'amajana abiri na mirongo itanu ikaye y'inkaratasi mirongo itandatu nayo ntibwirizwa kurenza amajana umunani ikaye y'inkaratasi mirongo ine n'umunani nayo ntibwirizwa kurenza amahera amajana indwi ikaye y'inkaratasi mirongo itatu na zitandatu nayo ntibwirizwa kurenza amajana atandatu ugomba zobandanya avuna abenegihugu n'ibiciro bivuna uyo azohanwa tukibiri mu bijyanye n'amakuru avugwa mu gisata cy'urudandazwa ihingiro savonoro riremera ko isabuni bururu ihingurwa muri kino gihe idakwiye kuko ibitigiri by'abanyagihugu bayikenera biguma byiyongera flora gahera makarakiza ajejwe igisata cy'ubudandaji muri savonoro avuga ko amasezerano bagiraniye n'ishyirahamwe inisefu ari miliyoni cumi n'ibihumbi mirongo umunani by'isabuni bururu ku kwezi ngo kugira kirengaho bisaba ayandi masezerano nayo kuba ariko barayahingu bayigana ngo abanyagihugu bohagabira kuko hashobora gukoreshwa isabu idakwije ibisabwa tumukurikire ayo masabune twaharuriye kuko twari dusanzwe tudandaza ayo masabune yari akwiye mugabo ubu unye byararenze ibiharuro twari twagize kubera hacajamo abantu benshi bogira icyo bita aba bagomba kuduza ibeyi kubera ni isabune iri ku giciro kiri hasi cyane hama abantu bakabona yuko na karite yayo ari nininya amasabune nakwiye ku bijyanye n'igiciro uretse yuko ibura batayironka munsi y'amajana abiri mbega byo byo mubikurikirana gute nagomba kubamenyesha ko savona yoyo irafise ibiciro ko wanashaka itegeka abadistributeri bayo kudandaza iki savona irafise imigwi ibiri y'abadandaje umugwi wa mbere arabo bishikira muri savona tubita abadistributeri agreye abo barafise ibeyi badandazako hagaca hakurikira abasemi distributeur bo mu munsi gatonya bategereza kudandaza ku giciro cyibihumbi bitandatu na mirongo itanu savonoro ikontorora gushika aho hantu icyo giciro cya kijana n'itanu ni igiciro cy'abadetaya hariho hamwe hamwe iyo sabune itanguye kwiganwa mbega muca mukorana gute n'abo bantu icyo ni ikintu navuga cyiza ku banyagihugu kubera barashoboye kuronka iyindi sabuni iri ku ibeyi y'ijana n'itanu mugabo ikibazo gice kiza ngaho ni ikihe ni ukuvuga la karite ntisubira kuba yayindi kandi ikindi kintu naco iyo isabuni idapimwe neza ibintu biyikoze irashobora kugira ingaruka mbi ku rukoba rw'umuntu abanyagihugu aribo bakiriya bacu twashaka kubafasha bashobore kuyironka ku bwinshi uko bayishaka uko bayifuza mugabo ahanye n'amasezerano tukagira na UNICEF n'abapartenere bandi babo ni kuvuga ababaha amafaranga muri icyo gihe UNICEF yonyene hamwe nabo baba babahaye amafaranga nibo bashobora kuvuga ko boduza igitigiri kugira duhagarike abantu bose baba bashaka kugira speculation ariko si ukuvuga ko savonoro yananiwe gukora isabune ku rugero abanyagihugu bifuza Ano makuru tuyabananize mu gisata c'amagara y'abantu abantu batatu nibo baraye bamenyekanye ko bagwaye coronavirus mu ntara ya Kirundo babiri bakora ku bitaro bikuru bya Kirundo umwe nawe akaba ari mushiki w'umwe muri abo baforoma bakaba babana mu nzu Ruwinzi itunga arongo intara y'ubuvuzi ya kirundo amenyesha ko bariko bagira isekeza ryo gupima uwo wese yoba yarabonanye n'uwo muforoma yatanguye gutorwa ko iyo ndwara agasaba uwo wese yo kwiyumvamo ibimenyetso bya korona nko kumeneka umutwe kuma mu mihogo n'ibindi kunyarukira ku bitaro bikuru bya kirundo bamupime ko atakiza yoba yaranduye buraca bugacana ayandi mu magara y'abantu umukenyezi ashobora kwita imana ariko aribaruka kuva amaraso menshi akaba ari imvo nyamukuru muganga deogratias amazina yanonosoye kuvura iby'abakenyezi akavuga ko biva kandi ku ndwara zisanzwe cyangwa ingendanwa zitakurikiranywe neza cyane cyane igihe umukenyezi aba afise igihe umukenyezi aba yibungenze akamenyesha ko ibyo rero bishobora gutuma umwana yibungenze ashobora kuvuka yapfuye canke agapfa ahejeje kuvuka ucana yandi na mugenzi wacu Ornera Muco imitsi n'amaraso mu gitereko cy'umukenyezi ngo uyite yugaye igihe hari karibaruka amaraso avari menshi muganga Deogratias nuko amazina yanonosoye kuvura indwara z'abakenyezi akavuga ko muri ico gihe umukenyezi ashobora kuhasiga ubuzima bakaba ari n'imvo nyamukuru y'abakenyezi bapfa bari ko baribaruka muroni muvyo yari aribaruka umwana avuka hanyuma insimbizo nayo ikavayo mu nyuma insimbizo iba mu bisanzwe ihomye ku gitereko hajya mu mukenyezi y'ubungenza bigira ngo yakira amaraso avuye kwa mama ashobora kugaburira umwana kugira ngo umukenyezi ntasubire kuva amaraso rero ku mukenyezi apfa kubera ayo maraso iyo mitsi ntiyugara umuhinga arasigura ibishobora gutuma iyo mitsi itiyugara hari aho iyo nsimbizo yihomora buke buke buke ntiyihomore yose ikahagaza hasigara igice kitihumuye aho hahumutse ayo maraso akaguma bisesa canke ikihomori kasohoka mugabo hagasigara ibice bice nivyo biratuma ahantu ico gituma cikanyura cyane kugira ngo kihugare kubera hari ivyasigayeyo aho rero amaraso agumaza araza yisuka yisukanura bitashoboye ko yuko bagira n'ingoga umukenyezi arapfa ikindi naco hari aho urumva mu ico gitereko kiba cari gifise n'ikibazo ni ca bitaye itereko vyuzuye kubivyimba kidashobora kwikanyura n'ingoga kugira gishobore kugara aho hantu insimbizo yavuye naho birashoboka ko ico gitereko amaraso aguma yisukanura umukenyezi arashobora kumwitana ngo hari n'impanuka dishobora ashobora gushika umukenyezi ariko aribaruka canke kandi ingwara nka malaria canke ngendanwa eh, hariho n'ibindi rumva twavuga eh, abakenyezi bafise ibibazo kanaka kumbure vy'imbanyi hageze kubyara gitero ko ikamupaso kikamutabukiramwe kitabutse yamitsi kima ya maraso vira mu nda yavyariye mu ntagapfa ikindi nyamukuru kigira kabiri indwara abafise afise kumbura gifise imbana ari mutima ari indwara y'iki cyangwa indwara malariya ikaze cyane cyangwa agize iki bikamuhitana ico gihe hamwe ni ibihe bya sikono bivuga mu gifaransa infection ashogira ibyo bita infection canke igitereko kubera cya cavuye mu mwana akaja mu tumikrobe akaja mu iki navyo bone bitavuwe n'ingoga birashobora kumuhitana ingaruka yabyo ngo nuko umwana umukenyezi yibungenze ashobora gupfira mu nda canke agapfa ahejeje kuvuka vyo kuruha kenshi ivyo bituma abana kenshi bapfa bakivuka bakavuka barushe kumbure kubera imvo kanaka umuvyeyi kumbure yamaze umwanya muremure bavuga kurwaha ikera kuri iyo ntuze travail d'accouchement akamara umwanya muremure umwana none ntakaruha akavuka yarusha adashobora kubaho ntarire no kurira agacapfa hanyuma bindi navyo nivyo navyo by'indwara zo mu Kenya z'abafisa aba hypertension diabete eh, n'izindi infection zose zirashobora gutuma umwana agira ikibazo noneho agahava apfa muri buca na’ndi y'amagara y'abantu izokurikira muganga Deogracias nuko amazina azutanga impanuro zingene umuvyeyi yo kwigenza igihe yibungenze n'ingene abaganga bofasha uwo muvyeyi no kino bucana yandi tugarukije ko amakuru avuga ko no murango tuakengurukiye mwebwe mwayateza abiri nkengurukiye mugenzi wanje inosa bibona imana yarahagarikiye uh, mu winga bw'ivyuma na Evariste nziko wanyanka yarahagarikiye share makuto nje nabashikije ndabasezeye na gahwane Charles Makoto